dhe me surën që kemi mbetur në takimin e kaluar. Në takimin e kaluar kemi filluar trajtimin e surës El Gjin dhe kemi thënë se kjo sure flet për disa krijesa të Allahut tebareke ue teala të cilat kanë detyra të ndryshme dhe janë grupe të shumta dhe të llojllojshme. Këto krijesa të Allahut tebareke ue teala janë të padukshme për neve, nuk i shohim, po ne besojmë në to dhe besojmë në mundësitë dhe aftësitë që Allahu ua ka dhënë. Kemi thënë se njerëzit në mungesë të shpalljes, në mungesë të udhëzimeve të duhura, fatkeqësisht janë keqpërdorë dhe manipulu nga ky lloj i krijesave. Ka ndodhur një ndryshim i madh kur ka fillu zbritja e Kur'anit dhe ky ndryshim nuk ka met pa u vrejt nga këto krijesa ku janë pengu dhe janë kufizu në masë të madhe. Andaj, Iblisi, si udhëheqësi domethënë kryesor i grupeve të ndryshme, po them kushtimisht kriminale të këtyre krijesave, është interesu me dit se çka po ndodh, ngase kanë fillu me u kufizu në masë të madhe veprimet e tyre dhe mundësitë e tyre për ta përhapë të keqen. Andaj, të afërmit e tij, shërbimin e tij e ka vu në funksion që të kërkojnë nëpër tokë se thua vallë çfarë po ndodh. Dhe kemi përmendur se një grup prej tyre ka lëviz kah pjesa ku ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka dëgjuar duke lexu pejgamberin a.s. në namaz të sabahut Kur'an. Dhe ky lexim i Kur'anit për ta ka qenë i mahnitshëm. Kurani ka ndiku te ata në mënyrë domethënë të posaçme, të veçantë, e që Kurani flet pastaj për këtë ndikim dhe flet për rrëfimin e plotë të kësaj ngjarje. Kemi thënë atë diskutimin e dietarëve se ky lexim i Kuranit që i është bërë këtij grupi të gjinëve A ka qenë i qëllimtë nga ana e pejgamberit alejhi salatu ue selam apo ka qenë për pejgamberin a.s. domethënë lexim Kur'ani ndërsa ata janë ndiku pa e ditë pejgamberi alejhi salatu ue selam. Pastaj ka shpallja dhe surja Gjin këtë e vërteton. Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jin. Thuaj mua m'u shpall se e ka dëgju Kur'an me vëmendje një grup i gjinëve. Dhe këtë mendim se pejgamberi sa selam nuk i ka ftuar direkt, së paku jo në këtë ngjarje, dhe se ka qenë leximi i rëndomtë në namaz sabahut, e ata në përpjekje me e zbulu çfarë po ndodh, kanë qenë në mision, mision djallëzor. Ata kanë qenë me nijet të keq, por ka dashtë Allahu tebareke ue teala i ka udhëzuar. Dhe ata pastaj kanë rrëfyer për këtë ngjarje, për këtë ndikim, për këtë ndryshim dhe gjëra të tjera që kanë të bëjnë me botën e tyre që Allahu xhele ue ala pastaj ka folur për këtë. Andaj kemi përmendur se ky Kur'an si ka ndikuar tek ata Dhe se çështja më madhore që ata e kanë gjetë në këtë libër është besimi në Allahun tebareke ue teala, mohimi i shirkut dhe konfirmime tjera që flasin për ndikimin e Kur'anit tek ky grup, po në përgjithësi tek ata dhe tek njerëzit. Pas rrëfimit për ndikimin e Kur'anit, vazhdon Allahu tebareke ue teala të shpalos një pjesë tjetër të rrëfimit të tyre, që ka të bëjë me që ka të bëjë me gjendjen e tyre në të kaluarën, si kanë qenë ata. Dhe ky rrëfim të nderuar vëllezër i xhinëve është shumë i rëndësishëm. Është shumë i nevojshëm për neve. Ngase krahas asaj që flet për ndikimin e Kur'anit, vazhdimësia e rrëfimit të tyre tashmë është e një natyre tjetër që është shumë me rëndësi, flet për shkaqet e rebelimit, flet për arsyen dhe faktorët që i kanë nxitë këta të përhapin sherrin, fesadin në tokë edhe të bëhen arrogantë ndaj njerëzve. Prandaj në Kur'an të nderuar vëllezër kategori të shumta rrëfehen, flasin për veten e tyre. E gjejmë për shembull rrëfimin e besimtarëve, rrëfimin e jobesimtarëve, rrëfimin e mëkatarëve, rrëfimin e arrogantëve, rrëfimin e të modestëve, rrëfimin e të pasurve, rrëfimin e të varfërve, rrëfimin e udhëheqësve e shumë tjera. Prandaj edhe ky aspekt është me rëndësi për meditim që të shohim për shembull kur rrëfehen jobesimtarët e gjejmë në rrëfimin e tyre shkaqet e mosbesimit, shkaqet e devijimit. Kur rrëfehen besimtarët, në rrëfimin e besimtarëve në Kur'an gjejmë shkaqet e stabilitetit, të besimit, bindjes e kështu me radhë. Por këto rrëfime janë përvoja të rëndësishme njerëzore që i ka i ka verifikuar Kur'ani. Domethënë kur Allahu tebareke ue teala këto rrëfime i ka vendosur në Kur'an i bie se kështu është. Dhe kjo është e saktë. Andaj, këta vazhdojnë një rrëfim interesant për treguar se pse ne jemi kështu. Disa ulema të tefsirit, sikurse Ibni Kethiri, rahimehullah, flet për raportin e xhindve me njerëzit dhe thotë se në esencë, Allahu tebareke ue teala, domethënë, me kufizimin që ua ka bërë xhindve në raport me njerëzit, ka bërë që xhinët t'i druhen njerëzve, në esencë, njerëzit janë në epërsi ndaj tyre. Edhe pse në aspekt të dëmtimit ai ata janë në epërsi. Dallon një armik që nuk e sheh, e ai të sheh. Sulmon prej kah don ti nuk e sheh. A është ky favor? Po. Por megjithatë, kjo epërsi që Allahu ua ka dhënë në kuptim të mundësive nuk përkthehet në dëmin e tyre. Apo nuk përkthehet, janë të kufizuar. Për shembull, paramendoni një armik me pas mundësi me u ly me diçka edhe ti mos me e pa. Me hi për shembull në kazerma, me hi nëpërmes ushtarëve, me i vra, me i hudh, së përshë, apo, do të ishte tmerr, apo. Dhe kjo mundësi e tij veç me u shfaq si i padukshëm, do të ishte një mundësi që do ta përcaktonte fituesin, apo, menjëherë. Prandaj keni pa edhe për shembull në beteja deri dikun maskohen, fshihen apo se aspekti, aspekti i padukshmërisë është aspekt i rëndësishëm në beteja. Kurkush nuk ekspozohet qe ku jam edhe kështu s'ban kurkush apo. S'po them jo tash. Edhe në të kaluarën janë bërë kështu. Po betejat janë bërë me ballafaqim, po derisa janë ballafaqu kanë bërë strategji të caktuara për ta mshef forcën realisht për t'u duk ndryshe e tjera e tjera. Andaj fakti që Allahu xhel-le ue ala ua ka dhënë këtë mundësi që ata nuk duken lëvizin por prapëseprapë këtë epërsi që kanë në lëvizje dhe në dukje nuk munden me e shfrytëzu sa dojnë ata në dëmtimin e njerëzve. S'kanë mundësi. Dhe këtë ne e shohim në jetën e përditshme. Apo, po ta kishin këtë mundësi që të bëjnë, me mundësi që i kanë çka ata dojnë, kishin me e pengu dersin tonë, kishin me e pengu lëvizjen tonë, po Allahu s'ua jep këtë mundësi, përveç në situata të caktuara, sipas urtësisë edhe, edhe drejtësisë së Allahut tebareke ue teala. Prandaj, në esencë njerëzit janë në epërsi, në esencë, Por, në realitet nuk është kështu, kupton. Në realitet, njerëzit i druhen xhinëve, kanë frikë prej tyne, kupton. Gjithmonë ka qenë kështu. A thu vallë, çfarë ka bërë që të përmbyset situata? Çfarë ka bërë? Të nderuar vëllezër, kjo është aspekt me rëndësi me meditu, kupton. Jo veç tek xhinët. Njeriu në çdo aspekt është në epërsi. Realisht, po më në esencë, në esencë çdo aspekt është në epërsi. Por kur e studion dhe e analizon gjendjen e njeriut, e sheh që nuk duket kështu. Nuk duket kështu. Po njeriu realisht me sjelljen e tij, me qasjen e tij, me largimin e tij nga shpallja e Allahut tebareke ue teala, shpeshherë i ka përmbys pozicionet nga të qenit në epërsi kalon në Rënie, në humbje, nga fituesi është shndërruar në humbës, nga zotëriu është shndërruar në rob, nga një guximshëm në frikacak, prandaj kjo është provë që njeriu ia ka sjellë vetvetes. Në raport me xhinët pse, shikoni çka thojnë, kupton. Ue ennehu kane rixhalun minel insi, jeudhune bi rixhalin minel xhinni, fe zaduhum reheka. Tash këta po flasin për një gjendje që ne s'e dimë, këta po rrëfehen për disa raporte, për disa situata të cilat realisht, kanë sjellë dëme të mëdha mes ne njerëzve. E që njerëzit Nuk kanë pas mundësi ndoshta kurrë me i perceptu kështu kupton. Ata e kanë pa se diçka keq po ndodh, po pse është kjo s'kanë dit? Andaj këta tash a ke pa i penduari që ka bo keq tash rrëfehet. Thotë kur kemi qenë kështu kena bo na. Kur e kupton ti rrëfimin e keqbërësve, Zbulon disa sene interesant. Zbulon për shembull sa njerëz të gatshëm me bo keq. Zbulon për shembull se filan dëmi ka qenë prej kësaj pale, jo prej kësaj pale, por esenca që e zbulon është dhe kjo është ajo që na duhet në këtë jetë është se shpesh herë frika që ke pas në situata të caktuara ka qenë e tepërt e panevojshme. Apo Rezerva që i ke pas ka qenë të panevojshme. Kur e zbulon, s'ka diçka Allah. S'paska pas kurrgjë. Prandaj njerëzit shpeshherë e friksojnë vetveten, e privojnë vetveten, e kufizojnë vetveten në kuptim imagjinar, jo që realisht qashtu situata. Prandaj Kurani të jep guxim, Kurani t'i shpalos realitetet, me kuptu që s'ka nevoj, nuk ka nevoj, e tepërt është, e panevojshme është. Çfarë ka ndodhur realisht? Ue enehu kane rixhalun min el insi, jeudhune bi rixhalin min el xhin. Situata ka qenë kështu, këta po rrëfejnë tash, këta po na kallzojnë. Dhe ky rrëfim është i verifikum me vulën e shpalljes. Ktu s'ka, mos po rrajnë, po ja s'ka. Nuk o ky rrëfim i zakonshëm që kanjëherë dëgjojmë nga rrëfimet e rukjeve e kështu me radhë që mund t'jenë mashtrime, mund t'jenë rrena. Ngase ata nësit mund të gënjejnë, ama kësaj radhe, s'ka mundësi me qenë kështu. Ngase Allahu Xhel-le ue Ala e ka përmend n'Kuran dhe kështu është, apo. Ka qenë traditë e arabëve përpara, po edhe njerëzve tjerë, që kur kanë udhëtu dhe kanë hec nëpër lugina të braktisura, kanë hec nëpër vende të frikshme, apo, Ka qenë traditë që me kërku leje nga zotëritë e asoj pjese për kalim. Tash toka është e jona, qysh njeri kërkon leje pi dikujt n'shpi t'vet? Qysh kërkon leje? S'kërkon një leje, a, a, a kërkon ti leje pi dikujt a ban me hi n'shpi? S'kërkon leje, është e jotja. Ama kur ti, kur ti, hek dorë nga e drejta jote, apo, kalon në një pozicion tjetër, domethonë, të poshtnuar, të nënçmuar, e kështu me radhë, atëherë kërkon leje edhe nga, kushdo koftë, a ban me hi në vend tem, a ban me rrnu në tokë tem, a, a kom leje, qysh njeri kërkon leje në tokë të vet me rrnu, apo, është e jotja, ty Allahu ta ka lon këtë vend, As ke nevojë me kërku, kërku ti leje, a ban me rrnu qëtu. S'ka nevojë për këtë leje, apo. Po. po këta kanë kërku leje. Mungesë të shpalljes, thamë. E dënim i ka bu Allahu tebareke ue teala. Edhe kur e kanë pa xhindët që këta po lypin leje, këta këta këta këta kanë budall, këto ka thënë tani na lypin leje. S'ban. Apo. S'ban me kalu apo. Duhet me bu këta. I kanë shti telasheve të shirkut apo. Ther ata kurbana, derdh gjak për ta. Lutju, tash ban, tash kalo. Do nga asgjëja, nga një grup i pafaktorizum fare, i kanë faktorizu, kush i ka faktorizu? Njeri, njeri me, me, me frikën e tij, me injorancën e tij, i ka, i ka faktorizu. E Allah thotë fezaduhum reheka. E po mirë, kur keni kërku ndihmë prej tyne, keni kërku leje prej tyne, çfarë ka ndodhë? Ju keni kalu është e vërtetë, mirëpo me pasoja. E kjo është ajo që njerëzit duhet me kuptu se, nganjëherë për shembull ti kalon, nganjëherë ti shkon, nganjëherë ti arrin qëllim, ama pasojat janë të pariparushme, Çfarë pasoje ka ndodh? Fazaduhum rahaqa. Dhe ky kërkim leje që kanë jap xhinët njerëzve me kalu. Është një lip leje Allah. Zaduhum rahaqa. Ua ka shtu rahaq. Çka është rahaq? Kjo za ua ka shtu rehek, tash kujt ja ka shtu, kët rehekin, kujt ja ka shtu, xhinve a njerëzve? Fjala rehek, në gjuhën arabe, e ka kuptimin e, e frikës, e ka kuptimin e panikës e tmerrit nga njëra anë, por e ka dhe kuptimin e arrogancës dhe rebelimit apo. Prandaj është fjalë dykuptimshe apo. Edhe dy palëve u bjen hise. Sa ma shumë njerëz kanë kërku leje nga xhinët, ma shumë u është shtu frika dhe pozicioni i poshtërsimit karshi tyne. Ndërsa, sa ma tepër kanë kërku leje prej tyne, kanë fillu xhinët me u Mos tu prej shejtan apo. Kur hetojnë se ke frikë. Kur hetojnë se je i shkëputun pi Allahut xhalla xhelalu, nuk të mshirojnë. Qysh pret me t'mshiru armiku, ma mëso gjynah po tutet shumë apo. A e mendon që kështu thonë, jo apo. Fazaduhum rahaqa. Ua shtu frikën. Andaj të nderuar. Qikta tash, po don me na kallzu. A e dini çfarë Kurani keni? Që neve na mahniti. Neve na gjunjëzoi. Ama kur nuk merrni lajme nga Kurani, kur Kurani nuk është burim i informatave të juaja, ju frikësojnë me gjithçka, ju tmerrojnë me gjithçka, apo? Faktorizohet gjithkushi, teraq nuk është faktor, teraq nuk është askushi, apo? E faktorizoni ju në mungesë të informatave të duhra, ju e boni dikushi, ai s'është hiç kërkushi, apo? Çka për shembull të nderuar? Sa kurthat ia kanë bo pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa për shembull planet janë bo kundër tij. Për shumë për to nuk ka ditë fare pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk din apo. A e dini çka i ka thon Allahu pejgamberit për ato kurtha? Ue in tasbiru ue tetteku, la jedurrukum kejduhum shej'a. Nëse ju, bëni sabër, tasbiru, ue tetteku, në Allahun mbështetini, edhe në, me Allahun lidheni, apo, që kjo nëse ju e bëni, la jedurrukum kejduhum shej'a. Çfarëdo lloj kurthi, çfarëdo lloj planifikimi, çfarëdo lloj plani, çfarëdo lloj sulmi që vjen nga këta armiq të Allahut, juve fare dëm që bëjnë. Që bëjnë? Prandaj të nderuar vëllezër, këta xhinë, besimtarë, këta meqë kanë dekë, Allahu i mëshiroftë, apo, nëse s'kanë dekë, Allahu e din çka ka me bo me ta, po dua të them që na mësojnë vlerën e Kur'anit, dhe na mësojnë se ku është burimi i fuqisë tonë, i guximit tonë, ku duhet me u kthy, vlerësoje suren Fatiha, A din sa i fortë je me Fatiha? Vlerësoje Bekarën, a din sa i fortë je me Bekare? Vlerësoje Kur'anin, Felek, Nas, e tjera sure, vlerësoji. Jo veç sure me i knu kështu. A din se ato janë armatimi yt kundër të gjithë armiqve? Para çdo arme tjetër. Surja Felek, Surja Nas, Surja Felek dhe Nas, kanë përmbledh të gjitha sherret e mundshme që të rrezikojnë i kanë përmbledh. E ty Allahu të thotë kul eudhu bi rabbil felek. O Zot që këto i ke kriju, rujna prej këtyre sherreve që ti i ke kriju apo edhe ti i ke mundësu. A din sa i fortë je, a e ndin këtë forcë me këtë fe? Andaj të nderuar vëllezër, më bëjnë përshtypje disa njerëz kur bëhen musliman dhe rrëfejnë, pse me u bo musliman? Një nga ato për shembull thot, një nga ato ato thot se e shpërfaq dobësinë e njeriut karshi madhështisë së Zotit apo. Po kjo asnjë fe s'ta jep këtë punë. Krejt çka kom lexu për fe për shembull, njeriun e vendos ja ja ngat Zotit, ja mbi Zotin. Vetmi është Islami, Kurani është e vetmja fe që realisht të mëson Allahun me madhnu e në raport të Allahut ty me të varfnu. Këtu për shembull te në, në ajetin e parë që filluam, këta xhin po rrëfejnë arsyen, arsyen e kësaj epërsie. Arsyen e këtij keqshfrytëzimi të xhinëve të bërë nga ana e njerëzve. Në ajetin e dytë po tregon arsyen pse dy palët kanë huq. Len jeb'ath Allahu ehada. Këta kanë menu që Allahu len jeb'ath. Ba'ath i ka dy kuptime. Kuptim të dyjat janë probleme. Çdo kuptim që e merr, është problem, është ose jo problem, është burim i problemeve, është burim i problemeve. Ata kanë menu se Allahu len jeb'ath Allah, qëllimi i parë është, kuptimi i parë është se Allahu nuk ka me dërgu asnjë pejgamber. Apo? Domthon xhinët kanë menu se Allahu xhel-le ue ala s'ka me dërgu mësues t'njerëzimit që ju kallzon se jeni mashtrues. Që u kallxon njerëzve, mos gaboni me pas frikë prej tyne se s'ja vlen. S'kanë ata që mund të bëjnë çka dojnë, jo. S'ka nevojë. Edhe përderisa ka terr informativ, kur nuk ka mësuesa të nderuar vëllezër, matrapazët bëjnë çka dojnë apo. Për ta mashtruesit. Mashtruesit e ndryshëm, matrapazët, nuk i dojnë mësuesit. Jo, ngase ata vetëdijesojnë popullin. Ata ju kallxojnë pse pse ki nevojë kaq m'iu nënshtru këtij, s'ki nevojë. S'ki nevojë. Po, madje ndoshta më e madhe se në kohën e zinxhirëve. Atëherë ka pasur robëri të zinxhirëve, i kanë lidhë njerëzit me zinxhirë. Tash nuk ka zinxhirë që duken, po jemi të prangosur me zinxhirë tjerë shumë. Shumë. Prandaj, Materializmi është prangosje. Njerëzit janë robnu me mënyrë të caktuar të jetesës, duke mos paramenduar fare mundësinë se mundësh me rrnu edhe ndryshe. Ban edhe kështu. Prandaj të nderuar vëllezër. Kurani ka ardh me e çliru njerin, me bo t'lirë. Kurani ka ardh me bo njerin zotni, me bo mëkëmbës me plot kuptimin e fjalës. Me ia rikthy epërsi dinjitetin, karakterin që vetëm Allahut t'i përulet. Ndërsa me tjerët nga tjera pozicione. Na veç me Allahun komunikojmë nga pozita e robit, veç me tjerët tjera pozita e Nga pozita e për shembull ë ë ë Partnerit nga pozita e nxënësit, mësuesit, po ka pozita, ama rob i nënshtruar pa rezervë, vetëm ndaj Allahut tebareke ue teala, ndaj askujt tjetër fare absolutisht. Mirëpo për me kthy këtë epërsi, për me garantu këtë liri, jo të durve, po të shpirtit, të mendjes, të zemrës, apo, duhesh me kon i lidhur me Kur'anin, Duhesh me marrë burimin e duhur të informimit tënd kush je ti realisht, kush të mëson kush je ti, kush të mëson ty për realitetin, kush? Kurani, fjala e Allahut tebareke ue teala. Dhe këta kanë menu që Allahu s'çon kurrë mësus, sikurse në plot vene, kanë menu se momentin kur hapën dyert e shthurjes e prishjes njerëz kan mu habit mas argëtimit e mas dëfrimit e kan harru udhëzimin jo çan Allahu tebareke ve teala njerz që ja u mësojnë njerëzve fenë ua kallzojnë dunjan e ahiretin apo kanë qenë gjithmonë pejgamber e trashëgimtar të pejgamberve e mësus me udhëzimet e shpalljes që njerëzve ua çelin sytë që të jenë zotni e jo rob ta gëzojnë epërsinë që ua ka garantu Allahu tebareke ve teala Andaj kanë thonë, len jeb'ath Allah, s'ka me dërgu Allahu, ose ba'th, problem, burimi i dytë i problemit është, ringjallja, bani keqë sa të dush, po, po momenti kur njerëz e largojnë, e largojnë, nga mendja e tyre, nga zemra e tyre, ringjalljen, hapet dera, dera e mëkateve, të nderuar vëllezër, Ky rregull, që edhe ky ajet na mson, edhe shumë ajete tjera se dryni që e man të mbyllur portën, mos me depërtu e keqa kah zemra jote është i quajtur ringjallje. Momenti kur thehet kjo portë, apo çka s'depërton masnej më? Çka s'depërton? Njeri që nuk e ka bindjen, se ka me dalë para Allahut xhele ve ala, Pse nuk e shfrytëzon dikën? Pse? Pse nuk e mashtron dikën? Pse nuk e shtyp dikën? Pse nuk e bon zullum? Për çfarë arsye? Përveç nëse ka frikë për ndonjë llogaridhënie të caktuar. Nëse asaj llogaridhënie të tij që menon i shpëton, i hapën dyert. Prandaj kemi thënë dhe vazhdojmë të themi se ahireti është burimi kryesor pas besimit në Allahun normal. Ahireti është burimi kryesor i stabilitetit dhe i orientimit tonë dhe i organizimit të jetës tonë. Dhe nga këto ajete të nderuar vëllezër, nga kjo qasje, nga ky shpjegim, kuptojmë që kanë thonë disa nga të parët tanë se Se, nëse, nëse, shiko çfarë kanë nëse ndahet nga zemra ime për një moment, ndahet nga zemra ime rikujtimi dhe kujtimi i ahiri dhe vdekjes, apo unë e humbi dhe kthehem ni mijë hapa mrapa pëtëm. Kjo nuk është ajo vdekja si, si presion mi kry, që shkakton frikë, panik, jo, kjo, përën. jo, kjo është, kjo, kjo, ky kujtim i vdekjes është realisht qasje e shejtanit me mbjellë vesvese. Qasje e duhur karshi vdekjes është orientimi, organizimi i jetës mbi këtë fakt, se ki me vdekë, ki me dalë para Allahut tebareke ve teala, e kështu me radhë. E kur kjo ndodh, apo, edhe frika është ndryshe, edhe guximi është ndryshe, edhe shfrytëzimi është ndryshe e kështu e kështu me radhë. Prandaj këta po tregojnë se na kena punu njerëzve me jau largu. Kena punu me jau largu njerëzve k, këto dy burime të. Dhe gjithmonë, ata që tentojnë me i manipulu njerëzit, me i deviju njerëzit, tentojnë që këto dy pika me i shmang nga jeta e njerëzve. Pejgamberët si mësues të njerëzimit dhe ringjallja si pika e rikthimit dhe llogaridhënies. Që të dyja, që të dyja. Prandaj të nderuar, e, e, momentin, momentin kur s'ka pejgamber, a ekziston besimi në Zot, a mund me pas besim në Allah pa pejgamber? S'mund me pas. A ka kuptim besimi në pejgamber pa ahiret? S'ka, a po. Prandaj, komplet sistemi rrënohet, a po. është jo funksional. Është jo funksional. Prandaj ky shumë bukur po thotë. Na kena bo kështu. Na kena... Këto janë rrëfime. Këto, ky është ditari. Ditari i, i një spiuni të shejtanit, a po. E po, e po ata që kanë bo keq sisteme të caktuara, tani, ai dikur, Mas 50 vjete, a po, kur kryen një farë pune, krejt kallxon, qishtu e kena bo, kena bo, që i thush. Edhe ky po rrëfehet, po kallxon çfarë sherri bojnë, a po. E pastaj tregon edhe, vazhdon ende rrëfimi, tash tregojnë për gjendjen që e kanë gjet, dhe që janë pala e shejtanit, domthonë tentojnë në mënyrë djallëzore të ngjiten kah qielli për të rrëmby ndonjë lajm të caktuar e me atë lajm të dezinformojnë dhe të mashtrojnë e manipulojnë njerëzit në tokë apo. Dhe kanë shku si zakonisht, "Wa enna lemesne sema." e ka siguru kaq fort, kaq fort e ka siguru, me mbrojtje, me ruajtje, daljen e shpalljes, çka ta merr menja për arritjen e shpalljes, a? Prandaj, Qysh ka në qiell të atillë që e kanë rujt shpalljen, ka në tokë rojtarë që Allahu i ka autorizu, edhe Allahu xhele ue ala i ka vendos e i ka përzgjedh që ata të jenë rojtarët e shpalljes, a. Se gjithmonë ajo që garanton ose ajo që lehtëson dua të them mashtrimin, manipulimin, frikësimin e njerëzve është largimi nga shpallja. Prandaj tentohet që ose të eliminohet komplet nga jeta e njerëzve, nga një anë, ose në qoftë se nuk eliminohet të keqinterpretohet. Ne kemi jo rrallëherë njerëz njerëz të këtij tabori. Dikush ja msyn qiellit e dikush prej toke, po detyra është e njëjtë. Një detyrë e kanë, por me qasje të ndryshme. Për devijime për lajthitje. Andaj, për shembull, deri dje, deri dje, feja ka qenë, për shembull, mashtrim, kjo ka qenë kështu, kjo ka qenë kështu, ka pas dilema. Tash, Domethënë, dilemat e tyre nuk po, nuk po pranohen shumë, se njerëz po e dojnë fenë. E hajt tash të marojmë një fe, e cila edhe njerëz e marrin mjaftë si fe, po edhe neve s'na bon problema, apo. Andaj gjejmë pastaj për shembull tendenca për me e rilexu tekstin e Kur'anit. Pse me e rilexu tekstin e Kur'anit? Ngase leximi i deritanishëm është një lexim klasik, domethënë, kur ti i rëfeje, kur ti i referohesh fjalëve të sahabeve, të ulemave, të dijetarëve, gjeneratë pas gjenerate, apo, realisht ti po i referohesh një leximi klasik të shpalljes, të fesë, që nuk përputhet me zhvillimet bashkëkohore. Prandaj, qysh ka zhvillime bashkëkohore, duhet të ketë edhe lexim bashkëkohor. dhe interpretim bashkëkohor të shpalljes. Mirë. Kjo qasje, a po sheh sa duket atraktive? Thu ti po normal, vallah. Si ta ngojsh, thu po normal? Jo, nuk o normal, se ma abnormal s'ka. A përdoret, a përdoret e njëjta qasje në krejt fushat të jetës? Domethënë, në të gjitha fushat ka rishikim. Ngase ajo që është klasike, duhet na me e rishiku, apo? Me e rilexu, me e riinterpretu, me e rizbulu. Krejt i kena kry, krejt i kena përshtat me aspektin modern bashkëkohor, veç feja o met shumë klasike, hajt edhe këta pak ta, modernizojmë, apo. Të gjitha të ndërlozat, të gjitha zbulimet që i gëzojmë sot, janë klasike. Apo? A janë klasike a janë bashkëkohore? Po janë klasike, vallah, ngase vijnë prej atëherë, njerëz kanë zbulu ka pak ka pak, e ky i fundit ka kurorizu mundin e një mijë vjetëve. Kush ka thonë për shembull, hajde pa po e rishikojmë, sa është qekjo formulë qe se është qe njëqind vjet. Hajde po e rishikojmë këtë, kur kurse kqyri këta, ndërtojnë pa rezerva në zbulimet e njëqind vjetëve, a o qështu? Ngase nuk mund gjithë me ti me rizbulu, a kupton. Çështja e bashkohores është term që luhet me ta, a kupton. Ngase, çka e përcakton bashkohoren? Çka e përcakton bashkohoren? Domethënë sa herë kalon 20 vjet, kur skadon afati i bashkohores, a ka afat? Për shembull bashkohorja është 2022-ta. Tash, disa, disa çështje kësaj kohe që kena ec përpara e zhvillu, a po. Mas sa vjete bon klasike, tani fillon bashkohorja tjetër, kur ban kjo? Nuk ka kështu ka dhe, këto janë lojna, këto janë lojna. Islami këtë punë e ka shumë të qartë. Çka ka m'u rizbulu për shembull, m'u riinterpretu për shembull, në përputhje me zhvillimin bashkohor abdesi, çka ka m'u bo? Namazi pesë kohët namaz, çka ka m'u ri, çka ka m'u bo këtu? S'ki çka ban këtu. Se edhe njëqind mijë vjet qështu të jetë, sikur shumë tjera që të jetë, Çka ka m'u rizbulu, m'u rilexu, për shembull, shamija, çka ka m'u bo? Përveç se tentohet me hjek, e të të çka është kjo? Po su një ka dhëmë që të bëdhe me hjek, a po. Në su një ka dhëmë që të bëdhe me hjek, na e kena për qëllim me e, që të e në të në vëzërën? A reformohet feja? Po, reformohet feja. Po në bazë të cilit model duhet me formu, a po, se reform, apo, që i bjen ka deform, duhet me bo reform, apo, është deformim, duhet me bo reformim, a qështu, me bindje tona, me bindje tona, a kupton, cila është koha e deformimit, ose para kësaj, cila është koha e formimit, pastaj e deformimit, që na me dit pastaj me bo fazën e reformimit. Cila është koha e formimit të fesë? Kur ka marrë formën e duhur, qysh duhet me konë feja? Kur u konë? Në kohën e Muhammedit s.a.s. E pastaj ka ardhë deformim. Se kanë hy turlifarë fraksione, turlifarë partie, çka s'ka hi n'te? U deformu! Apo, Si pasojë e deformimit, jena përça, jena metë mrapa, s'jem tu ec përpara, për shkak se e kena deformu. Tash na fuqishëm, thrrasim për reformim, me e kthy në formimin e duhur, kur kemi qenë qysh duhet, apo? Në po, kur ka qenë feja në formë, A kena pas ma shumë shkencëtarë na atëherë? Qysh ka qenë dija? Qysh ka qenë zhvillimi? Kur u kon forma? Apo? Kur u deformu? Çka ka ndodhë? Ji na bo punëtorë krahu, argatë? Apo? Na dojmë reformim, m'u kthy prapë shkencë? Qysh kemi qenë? Po me formën që e ka garantu qatë shkencë? A është e qartë? Ama kësi shpjegimi është problem? Apo? Se pastaj fjala reformim bëhet e keqe, zban kjo fjalë. Ose ose qaso tjera të vëzhgim. Prandaj le mes në sema, na kanë shku, u gjet na mulet harasan, ka rojtarë, ka njerëz që e rujnë, nuk lojnë që me u lujt me shamia, nuk lojnë që me u lujt me namazin, e me punë tjera, ja nuk lojnë, e kanë të qartë shumë mirë, çka i bien, me qenë bashkohore, moderne, klasike, kështu me radhë. Prandaj, një nga mendimtarët bashkohorë muslimanë, bashkohorë të kohës tonë, apo, e ka ngritë këtë dilemë, ka thonë, a mund të na shpjegoni çka është bashkohore, që dim të një ku mund gjitë në apëtën? Edhe pastaj vetë ka dhonë përgjigje. Më ka pëlqy shumë përgjigjja e tij, po du me e nda me juve. Ai ka thonë kështu, Moderniteti dhe bashkëkohorja nuk ndërlidhen me aspektin kalendarik. Me 25 shtatë 2021 fillon modern. Jo kjo. Jo. Bashkëkohorja dhe mod, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe ajo që ka të bëjë me njeriun, ajo që është aktuale, realisht ndërlidhet me aftësinë e mësimeve për t'i dhënë përgjigje njeriut në kohën që i duhen. E Islami qeto është gjithë bashkëkohor. Gjithë Gjithë, ngase të nderuar, ne e dimë çka flet islami për njeri, në fund, çka flet për këto, për zhvillime, është aktual, gjithmonë, është aktual me freskinë e përgjigjeve, është aktual me saktësinë e përgjigjeve, është aktual me natyshmërinë e përgjigjeve, qeto është aktual, gjithmonë. A nëse aktualiteti dhe moderniteti apo e, e përcaktohen me kalendar, atëherë kjo çështje relative. Sot jena na modern, nesër jemi klasik. Edhe shumë mirë e kanë tash rinia që s'i marrin këshillat tona, se këshillat e juve për turpin janë klasike. Jena në një kohë kur s'ka turp. Dhe njerëz rahat prapë. Nëse, nëse devalvon vlera në kuptim kohor, nëse vlera pësën ranje në kuptim kalendarik, apo, atëherë domethonë turpi, respekti nej prindërve, bamirësia, janë të kaluara, i ma të jabën, tash asht ni kohë tjetër, apo, a pranon dikush shtu me konë? Andaj du me di çka, ku ka për tim bashkëkohorja, e ku është diçka që nuk hyn aty bashkëkohorja, po hyn ku është përgjigjja, përshtatshmëria, natyrshmëria me njerin që, që aty e kena apo. Përndryshe të nderuar vëllezër, shumëçka kishte me ra, e kishte me u prish sistemet, shumë ta, nëse veç kushtëzojmë aspektin kalendarik, apo, absolutisht. Madje ne e dimë që, Shumë zbulime në të kaluarën edhe shumë shkencëtarë nga e kaluara, nga e kaluara, apo janë baza e paanashkalueshme e shkencëtarëve të kohës tonë, apo bile në të kalun ka pas shkencëtarë me emra e renome të mëdhenj që sot i komplekson me mijëra e mijëra e mijëra akademikë, apo Andaj s'është çështja me kalendar, por çështja me diçka tjetër. E Allahu ka vendos rojtarë edhe në tokë që e rujnë shpalljen, nuk lejnë deformimin që njerëzit të mashtrohen. Së paku jo në aspektin e shpjegimit, e ndikimit, pastaj njerëzit kanë me vendos se cili është burimi ndikimit të tyne apo. Shikoni çka flet ky grup i xhinëve apo. Megjithëkëtë se dijetarët kanë thënë është diskutim kjo hudhja me shtiza të të zjarrta, kjo mbushja e qiellit, a ka ndodhur për herë të parë me fjalën Iqra? Apo ka qenë përpara qielli i ruajtur, po jo sikurse kësaj radhe? Ka diskutim, mendimi më i saktë është që dëshmojnë edhe nga kaluara, edhe argumentet, apo se gjithmonë ka qenë atë. Por kur ka fillu Iqra me zbrit tjetër qasje kanë pas. Janë blloku ma ndryshe, janë kufizu ma tepër. Me gjithë këtë kufizim të nderuar vëllezër, shikoni, me gjithë këtë a, a, a, djegje, dënim, prap i gjen të gatshëm me sakrifiku Kemi dëgju, Femen jestemi'il ane, kush vazhdon, do dikush po vazhdon hala me shku qeshtu apo. Jexhid lehu shihaben rasada e gjen në pritë një shtizë djegëse që e djeg apo. Në këtë ajet krahas këtij realiteti që çka po ndodh në qiell e çka qysh Allahu i djeg, ti edhe E kupton nga ky nga ky rrëfim sakrificën e njerëzve, sakrificën e krijesave të caktuara në rrugën e keqe me bo keq. Përkundër që djegen, përkundër që sulmohen, përkundër që refuzohen e goditen, vazhdojnë tutje apo. Ky po do me thonë, ky grup i xhinve, na qeshtu kena bo edhe pëse u digjshim, a kupton. E ju çka boni, e ju çka boni për m'u shpërbli? Ai që na ka djeg neve, apo, jau ka çu ni Kuran me ju shpërbli. Na qeshtu bojshim, a kupton. Prandaj, ky, ky rrëfim i xhinit t'komplekson, Allah, Çka çka bojnë për shembull? Shikoj edhe sot për shembull, çka bojnë njerëzit? Çka bojnë njerëzit për shembull? Për me vjedh. Sa zbulimi, sa lodhja, sa përpjekjet, sa sa sa sa. sa. Për me, me zbulu një shifër të caktume, sa kombinimi, sa kombinimi që lodhet, në fund me çel një di, një diçka me mujt me marrë do pare. Lodhje. Ti për me e mësu fenë tonë, sa lodhesh. Ai për me gjet një shifër t'caktume që është kod me hi dikun, s'priton me javë, me kodue, dekodue, kështu me radhë që me ra në të për, me ra në përgjigjen e duhur që ia çel derën e fitimit, a kupton, apo? S'priton! E ti sa herë tenton me marrë ni përgjigje që ta çel derën e xhenetit? Thrrat n'telefon, vallahi kishte konë zonë, po këtë tani, edhe qeshtu e bona. Sa, do me thonë, mund me gjet përgjigjen e duhur? Sa larg pagun mund e para me shku dikun me e marrë ni përgjigje t'duhur? Sa do të me Sot lexojsh hadithin e pejgamberit për zemzemin apo. Ka thënë pejgamberi e zemzemu lima shuribe leh. Zemzemi për çka të pihet ose ka thënë innehu ka thënë pejgamberi ajo është ajo është ushqimi i i të uriturit apo edhe është shërimi i smurit apo. Tash pejgamberi po flet për një ujë që ka veçori specifike apo. Mos flasim për 100 mijë namazi n'Qabe. Mos flasim 100 mijë namaz, 100 mijë apo. Mos flasim për tjera për tjera apo. Qe këto informata i kemi për një vend t'caktum apo që realisht elhamdulillah në masë të madhe është lehtësu me shku dhe atje apo. Shumë u lehtësu. Me shku me bo një umre apo. Sa njerëz gati me pagu me shku qatje apo. Sa? Vallaj shumë ma pak, shumë ma pak se që jan gati me pagu pesëfishin e qasaj me shku dikun me pa veç një dy pa qaty ka ka i mshojnë njëfarë topi poshtë e përpjetë që pa bota, a kupton. Shumë ma pak ato. Apo? E këta po thonë hapni sytë, o milet, se na kena sakrifiku farë çka kena bo, a kupton. A dini për çka po sakrifikoni, a kupton? A po e kupton? A po merr vesh? Një musliman rrëfen një përvojë me disa kolegë të tij jomuslimanë. Thotë ishim me një punë detyrë të caktume, edhe na muslimanët çoheshim me sabah me u falë. Ai s'e kuptonte ai kolega, s'e kuptonte, çka Allah, flejt, kur çohesh falesh, jo, s'ban. Pastaj tha qëlloi Ramazan na s'hajshim, ai thojke qysh vlla, s'po hani, keni me punu, jo s'ban, po hani, jo, për shembull, ha, ha ditën, e agjëno natën, po në drekë ha pak, ai, me logjikë, s'kuptojke apo. Ai nuk e kuptojke këtë, këtë devotshmëri muslimane, s'e kuptojke, këtë, këtë përkushtim s'e kuptojke, për me s'e kuptojnë, që ta kare, për shembull, ka problem për shkak të kompromisit, s'e kupton, po çka ka vëlla për një një gjysë aty pak, çka ka gajle apo. A çka ka pak, çka ka lidhje? Ai s'e kupton që normal se ai jetën e ka me çështën kompromise, s'ka gajle apo. Ai s'e din se ku je ti apo. Ti sa të kupton mirë realitetin tani bëhet më i fortë se ti. Ata ai kolegu dikur më dikur më tha a bon vlla me ma dhonë mu çat libër Që po i mëson qeshtu apo. Thotë e ka marrë Kuranin e ka lexuar. Aty në Kuran, ka shumë sene që s'i ka kuptu fare apo. Ama ni sen e ka kuptu. Siç e që e thashë edhe ma herët që e ka kuptu. Kush është Allahu tebareke ve teala. Tha, në fund na ka thonë. Po. A na nganjëherë ngecim, në ankesë, në vajtim, po din ti çka të lyp, Allahu, apo. Ti e din kënd je tu adhuru ti, apo. Ti e din rob i kujt je. Andaj, robi i Allahut xhele ve ala nuk kan për gjithçka, apo. Po nuk vajton për gjithçka, apo. Po nuk ankohet për gjithë dhimbje që ka, gjithë mangësi që ka, gjithçka si me konë. Ti e din rob i kujt je, a din pasues i kujt je. A din çka je tu kërku ti, a din çka je tu kërku ti. Këta përna, po e din ti, na një lajm me marrë vesh, një lajm, për me lajke me grabit, me e çu sirë bazave, sa shpejt, a kupton, apo përhape atje, kishe unë po di, po kur vjen dikur me analizu, ti unë e mora vesh, që qeto sene ka pak me bo, jena djeg, edhe, jena shku në njëqind, 50 i ka djeg, 50 i kena pështu, qeshtu diqysh, a kupton, ama s'e kena nalë, E jo, ju sot bëni për me marrë një lajm, ama ju t'mshefta, është e qartë, apo. Sot me pagu marrë me ngu surën gjendë, apo. Falë është, kërkush te dera s'ju ka qitë biletat me orë, apo? Mund individual, këtu, apo atje, apo kudo koftë, apo. Jazak Allahu anna khejran Allahu për neve të shpërbleftë ty me të mirë a pton, na ke mësu. Tha Allahu e shpërbleftë islamin që na ka udhëzu a pton. Apo, thonë që ti e ki kena borxh. Apo, na të kuptim islamin si fe Allah se po përnë, po, na të kuptim, jo ne a pton. Prandaj na ka nderu Allahu xhelle ve ala. Këta na kanë mësu, anna lemës, çka ka bërë Domethonë të nderuar vëllezër, kur Allahu xhelle ve ala do me zbatu një vendim tij, nuk ka kush që e ndal. Dhe gjithashtu, të nderuar vëllezër këta e kanë ditë se me gjithë fesat, që këta, këta, këta janë konë fesat gjithë, kush e ka përhapë të keqen, këta, apo, e kur e kanë pa që ju blloku, se këta e kanë pritë qet ditë, Ka në diku, ka mali dhe që jesë, në lënë lapa që është lirë, hinë e dilë, jo, një ditë ka me u nalë, me u nalë. Po qetë pas të karë që e ditë, apo, me u nalë sherri, apo. Domethonë, keqbërësit, ma shumë e presin, e dinë se vjen dënimi i Allahut, se muslimanët në premtimin e Allahut tebareke ve teala. Dhe e kanë ditë, on, lene di s'po ditë a është qiky dënimi, apo Allah do me unë një mësus, me ju kallzu që na po rrejnë, a pton. E tani mu, kur kalojnë ka fushat, s'lipin mu, s'lipin tani mu, me një min, min, min, as s'lipin leje mu, pse? Ja se ka thonë pejgamberi s.a.s. Kur kaloni nga këto lugina t'braktisura, që mund t'jen vendbanime t'yne, çka me thonë? A'udhu bi kelimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. O Allah, më mbroj nga çdo e keqe që ke kriju. Edhe as kërkujt izën s'i marrim në tokë, veç Zotit të tokës i marr izën apo. Apo e ai që vjen me i mësu njerëz me këtë kënari, po qet i ka rrok a pton. Se s'po dim çka po ndodh apo. E kanë pranu që nuk din. E kanë pranu që nuk din, nuk din. Edhe në surën Naml, a keni? Sulejmani ka nejtë në komë, në shkop, a pton. Ata izmet kanë bo, me mijëra kanë qenë, a pton. Me mijëra kanë qenë prej xhinëve. Sulejmani ka qenë vjetër, në shkop ka nejtë. Ka vdekë në shkop. Edhe, po nuk u rrëzu. Qështu Allahu ka dashtë, ka qenë për shkopi. E derisa krimi e ka hongër shkopin, apo pak një pjesë me lëviz, ata kanë menu që o gjallë e kanë punu e kanë punu dhe. Me pas di xhinët gajbin, e sihirbazët gajbin, Allah thot, ma lebithu fil adhabi shedid, s'kishin met, s'kishin met ata në dënim, apo në, në argatllëk të mundshëm, të mundimshëm, ku të gajbin, a s'kishin met ashtu. Ata me ditë që u dërgu Muhammedi alejhi selam, shpallja vjen, ata s'kishin shku me lypë çka ka, Apo, ata mrena që nuk i lëviz e brendshmja, e pamundshme është Allah. Edhe, edhe me konë mohues, edhe ateist me i thonë, çka i thush Allahut për begati që i posedon, e ke thonë që s'osht kurkon. Çka i thush? Veç pytje leja, mos pet përlej, a pytje që ngacmon ndërgjegjen. Lëviz Allah. Sikurse e kom cek disa herë këto po. Me ta bo ty të njëjtën pytje, po me tjetër personazh. Me tjetër, me tjetër përmbajtje. A ta ngacmon ndërgjegjën. Apo. Me thon për shembull, çka i thush Latit e Uzas, çka i thush Latit e Uzas që ke fol keq për ta, çka i thush? A të dhemb shpirti është ma Allah gjithë që i thamë një mamë. A thë? Jo, Allah, s'mërzitna për këtë punë hiç. Çka i tham, çka të dush i tham? A më dhëmë? Se nuk është diçka që i prek shpirtin, absolutisht. Nuk, nuk e ngacmon brendshmërinë. A është e njëjtë, të nderuar vllezër, a është e njëjtë, sikur thush, çka i thush Allahut? A mush me ik pi Allahut? E me thonë, çka i thush filonit? A mush me ik pi filonit? Dallon shumë, Allah, dallon shumë. Andaj këte e kanë ditë, tu bo sherr e kanë ditë që, s'kanë ku me ikë pi Allahut azze ve xhel, s'kanë ku me shku, ngase Allahu tebareke ve teala, të nderuar vllezër, e ka zbrit pushtetin e tij në çdo zemër, dikush ka reflektu me besim e nënshtrim, e dikush me arrogancë e mjerim, ama e din mrena se, diçka ka, diçka aftën, diçka ka, dhe padyshim se, pastaj thojnë, si pasojë e krejt ksaj e kena kuptu që s'kena ku me ikë, Edhe kanë thonë fe men yu'min bi rabbi kush beson në Zotin e tij fela jekhafu bakhsan wala rahaqa. Ai imani në Allahun e siguron në çdo aspekt. Mirëpo siguria kryesore është në dy pika këta. Në dy pika. Cila është? Bakhsan wala rahaqa. Imani ta jap një siguri që nuk ka asnjë gjë në dunja që ta garanton këtë siguri. S'ka. Cila është ajo siguri? La jekhafu bakhsen, nuk ka frikë nga çka? Bakhs, se të zhvlerësohet mundi, kurrë. Kurrë. Allahu të garanton se fe men jamel mithkale dherretin khajren jera, nëse ke bo sa grimca e vogël, atomi, e padukshme, mirë ki me e gjet, ki me e pa, të garantojmë, na nuk hum te na kurgjë. Te Allahu s'humb asgjë. Imani këtë e garanton. A ka mundësi dikush tjetër me garantu? Jo, na shohim që zhvlerësohet mundi i njerëzve. Kushdo që është lodh për ndokend është gënjy. Kushdo që e ka sakrifiku jetën për diçka tjetër pos për Allahun është gënjy. Nuk është vlerësu sa duhet, nuk është shpërbly sa duhet. Ndoshta edhe ka vdekë, s'ka marrë kurrfarë shpërblimi. S'ka garancë. Veç imani në Allahun të garanton se, la jekhafu bakhsen, mos ki frikë, mos ki frikë, absolutisht, se të merret haku, jo, lazim. Në shpjegimet tona, kur flasim për punë të mira, ku e fillojmë na trajtimin e shpërblimit? Ku e fillojmë? Në këtë pjesën që Allahu të shpërblen, e kemi të kryme, kjo s'është pjesë e diskutimit tonë apo. Madje as nuk fillojmë tek numri 1. Po fillojmë prej numrit 10 deri në 700 e në pakufi. Qatje është diskutimi i shpërblimit apo. Se a kemi marrë 10 fish për një, a kemi marrë 20, 30, 700 fish apo dikur përfundon mundësia e numrimit dhe është pa hesab. Qetu është diskutimi jonë apo. Innema juveffes sabirune exhrehum bi gajri hisab. Ata të cilët bëjnë sabër, shpërblim pa hesab. Unë nuk e kontestoj kurrë, se në qoftë se dhonë një euro, a ma kthen Allahu shpërblimin sa një euro. Jo, unë e pres prej dhjetë e nalt. Shpërblim nëse jep një euro, nuk ki m'u shpërbly kurrë sa për një euro. Kurrë. Ki m'u shpërbly prej 10 euro e tutje, apo. A po kupton? Nëse jep 10 cent, shpërblehesh sikurse me dhënë 1 euro e tutje. Kurrë nuk është shpërblimi i, i nivelit të dhënies, kurrë. Kush të garanton kështu? Jo që nuk zhvlerësohet, po të shumëfishohet mundi, të shumëfishohet mundi. La jekhafu bakhsen ve la reheka. Çka reheka? E cekëm atje fe zaduhum reheka. Apo Rehek, është edhe frikë, edhe arrogancë, e kështu, që realisht, kur t'i bën të dy kuptimet, në një, në një kallëp, çka del? Padrejtësi. Pa drejtë. Pa vend është. është pa vend. Këta që janë frikësu prej xhinve, e kanë ngarku veten përtej mundësive, përtej nevojës, s'ka nevojë. Këta të cilët Xhinët janë tregu arrogant, kanë janë tregu përtej përtej aftësive, s'janë qashtu. Andaj rehek është tejkalimi i kufirit. Është teprim diçka, apo. E Allahu thotë xhella xhelalu imani në mua ju garanton se shpërblimi shumëfishohet, absolutisht kurrë nuk humb dhe ju garantoj se kurrën e kurrës nuk ju ngarkoj përtej mundësive. Kurr. Imani është garancë te Allahu xhalla xhelalu, këta xhinë e kanë kuptuar. Me pak ajete që kanë lexuar, e kanë kuptuar që ky Kur'an ka ardhur me drejtësi, apo. Prandaj të nderuar vllazën Kur'ani është burimi i drejtësisë dhe na si muslimanë duhet të jemi promovues të drejtësisë, jo me bo zullum. Ngase imani e refuzon zullumin. Nuk ka mundësi besimtari me bo keq, zullum dikujt. Ia merr hakun. E keqpërdor, e shtyp, e forma tjera të padrejtësisë, e pa, e pakonceptushme është që bartësi i imanit këtë me bo, s'e ban këtë, se imani refuzon zullumin, apo. S'ka mundësi, apo, absolutisht. Prandaj çfarë tha Pejgamberi sëmë? El muslimu ehu el muslim. Muslimani është vëllai i muslimanit. Nga treguesit e parë se jemi vëllazë është la yadhlimu. Zullum s'i ban. S'ka zullum. Prandaj gjitha gjitha obligimet e fesë janë në përputhje me drejtësinë dhe mundësitë që i kemi. Asnjëherë s'ka përtej mundësive. Sa herë të nderuar vllazën, rregull okej, rregull është, sa herë ka kërkesë fetare për t'u zbatu jashta mundësive tuja, shkohet në opsionin e ndërrimit dhe alternativës. Ama nuk ngarkohesh përtej mundësive. Mirëpo mundësitë që i përcakton Allahu xhalla ue ala, jo ti, apo, jo ti. Se do njerëz nuk kanë mundësi me agjinu. Normal se u mësuan çdo mëngjes me pi kafe me kajmak asi me tym, edhe problem, unë në qoftë se s'e pi tani mu më dhem kryt, s'ka mundësi vallahi, kur s'ka mundësi lëme e që s'agjinon, edhe menon që u kry qeky pazari me një kafe, apo. Po. jo, vlla, jo, mundësi që Allahu xhalla ue ala t'i njeh, apo, jo çdo mundësi, apo. jo çdo mundësi, apo. Normal, ka standarde të mundësive, që duhet me i legjitimu mundësitë tek Allahu tebareke ue teala, po edhe lehtësimin me legjitimu te Allahu tebareke ue teala. Përndryshe, kurrë mos ke frikë, kurrë në jetën tane mos ke frikë, se mundesh me u gjet në situatë të caktume, përballë një obligimi fetar, a ti s'ki mundësi me kry, a s'ki qare pa e kry. Kurrë s'ka kështu. Me garancë, La yakhafu bakhsan wala rahaqa. S'ka frikë besimtari nga zhvlerësimi i mundit, edhe nga humbja e mundit nga një anë, edhe nga tejkalimi në kërkesa përtej mundësive të tij. Kurrë apo. Kjo është konkluzë që e ka e ka aprovu krijuesi i gjithësisë përmes fjalëve të të xhinëve. Kjo është ajo që pata për sonte me thonë, e vazhdojnë edhe të tjerë tash duke treguar ata se qysh jetojnë në grupet e tyre, një botë interesante atje që zhvillohet atje e ndikimi i udhëzimit te palët atje kështu me radhë, e që është pjesë e trajtimit në dersin e ardhshëm inshallah. Allahu xhallahu na udhëzoftë në rrugën e drejtë. Allahu xhallahu na dhasht krenari e guxim e dije e vetëdijesim me shpallën e tij dhe na udhëzoftë në rrugën e drejtë e na bëft nga ata që të tjerët udhëzohen përmes tyne. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.